училися літати по саду. Смішно тріпочучи крилами, перелітали з дерева на дерево. Ірина запитувала, чи йому не моторошно. Сови наводили на неї майже містичний жах. А він сміявся. То були його сови. Вони так цікаво по котячому нялкали вночі. Та й що могло налякати його після фронту, після госпіталів? У вікнах світилося. На підвіконні лівого вікна стоїть лимон. Його лимон. Довгий час він боровся за нього. Якось до них забігла сусідська дівчинка Катя. Вона смоктала скибочку лимона. Одне зернятко випало, і вона відкнула його в горщик із землею для квітів, куди Ірина збиралася посадити олеандр. Збиралася і збиралася. Пообіцяла дати пагінчик одна знайома. А зернятко взяло і проросло. Але скільки разів тендітна рослинка загибала. Вона надзвичайно любила воду і варто було не полити два-три дні, як листочки починали скручуватись, засихати на кінчиках, а стебельце хилилося. На стебельці було тільки чотири листочки, потім два відпали. Через рік появилося ще чотири. На лимон часто нападала щитівка, і він обережно промивав листочки ваткою змоченою в настояній на махорці воді. Він мов би, загадав собі, загадав справді, але не до кінця серйозно, неначе боявся чогось, що коли деревце виросте, то у них у сім'ї буде все гаразд. Він не був помисливий, а тут загадав. Деревце виросло. Воно вже чималеньке. І знову терпка хвиля пройшла по серцю. Десь унизу біля озера почулися кроки. Він піднявся по сходах. Дзвінок інший. То був білий гудзик, а тепер темний квадратик. Бім-бом. Серце сколотнуло і завмерло. Ірина прочинила двері. Безпечно, як і колись, не запитуючи, хто це. Виходить, все-таки вірить у людей. Їй завжди здавалося смішним, що їх можуть пограбувати або хтось нападе на них. Чому і завіщо? Ворогів у них немає. Ой, скрикнула Ірина і відхитнулася. Не сподівалася. Непроханий гість. Добрий вечір. Заходь. Не сподівалася. Ну, чого ж ти стоїш? Це ж твоя хата, сказала щось невдале, але він зрозумів, що то через хвилювання. Він зайшов до вітальні, стояв біля дверей, а в скроні гупали важкі молотки, але він не слухав їх. Понад усе боявся повестися якось не так, великодушно, рятівниче, проте не хотів виглядати й жалюгідним, не помічав що вп'явся очима вірину. Гостра, як бритва хвилька, підкотилася під серце. Змарніла, постаріла, таке не бралося до голови і не помічав зморщок біля очей, пергаментної блідості обличчя. Для нього вона була такою ж, як і раніше. Намагався вичитати щось з її очей і не міг. Вона стіпила губи.